وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تودون يوم نتوي السماء كتي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن العرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما تودون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى غين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العلي العظيم إن هذه أمتكم يا بريسون पंहिंजो सूरत में तव्हांजी उमत आहे हिकिड़ी उमत आहे हिकिड़ो रसूल हिकिड़ो नबी हिकिड़ो शरीयत हिकिड़ो कानून हिकिड़ी ॻाल्हि मुंहिंजी इबादत कयो पंहिंजा मामला पंहिंजा अफेयर्स पंहिंजा कम जेके कारियूं जेके सोच वीचार पंहिंजो फ़िक्रु पंहिंजी शरीयतूं बदिलाए छॾियूं ताक़त कटे छॾियूं अथऊं हिक ॿिए खां त तकत त हूअ अमरा ओम बहिना ओम विच में उहो फलाणो बरेलवी फलाणो देवबंदी फलाणो फलाणो फलाणो अला छा छा कहिड़ा कहिड़ा नाला अथनि हाणे हज़ारे उहे असां वटि बि हुननि बि इहे सभई ॻाल्हियूं तकत त हूअ अमरा भई न होम कुलनि इलाही ना राजाऊं पोइ असीं सभु सभई ईंदा मोटी असां वटि पोइ असां पाण ई हुननि जे विच में फ़ैसिलो कंदासीं फ़ैसिलो कंदासीं इहो सूरत हज़ में अलाह ताला फरमाया ॻाल्हि कईसूं पोइ इं बि न सवाल या त मोमिननि फला कुफरान विसाई पोइ जेको मोमिन आहे चङा कमु करे थो उनजी चङा ई हुनजी कोशिशि खे असीं पंहिंजो बेक़द्री न कंदासीं हुआसीं हुनजी ऐं इन लहू कातबू न हर ॻाल्हि जेका असां लिखंदा था वञूं ऐं पंहिंजो हुन जी पई आहे ज़रतिन ख़ैर हींअर आहे मिसाल ज़रतिन शर हींअर हिन हिसाब सां सुख जो ज़रूर जेको ख़र दिलि जेतिरो जेको कहिड़ो तेल थींदो आहे सुर उनजो दाणो जेको ओतिरो बि को चङाई जो कमु कयईं त उहो बि लिखियो वेंदो जेको बुराई जो कमु कयईं त उहो बि लिखियो वेंदो ॾिसंदो उनजो नतीजो नतीजो ॾिसंदो यारहं महीना पोइ ॾिसंदो हा हथुदा हराम न लाइ करीअताल फरमाई त हर उन करीअ ते हराम आहे जो वरी अचे या मोटी अचे या ईमान आणे या वरी जाॻे या वरी आबाद थिए वग़ैरह सभु ॻाल्हियूं कयूंसू हथुदा फुथियत आजू जे महाजूज जेसिताईं याजू जे महाजूज न अची वञनि न पोइ वरी अर्ज़ु कयोसीं त ॿियूं जेके निशानियूं आहिनि दाबत लार्द आहे जेको जानवर आहे अलाए कहिड़े क़िस्म जो जानवर आहे दुखान आहे पंहिंजो फलाण आहे पंहिंजो ख़ुशूफ़ आहे पंहिंजो फलाणियूं ॾह निशानियूं आहिनि ॿियूं घणियूं निशानियूं आहिनि जेके किताबनि में किताब फितन जेको आहे जे किताबनि मंझि किताब माना हिकिड़ो किताबु वॾो जेको जंहिंमें छहानवे किताब आहिनि उहो हुनखे बि हर हिकु फसल खे चइजो बाब या चइजे या छा पर पोइ हुनखे वरी पंहिंजा बाब आहिनि पंहिंजा फसल आहिनि इन करे पोइ हुनखे किताब त इन करे पोइ हर हिकु जेके तिरमिज़ी आहे की नसाई आहे की माजा आहे की पंहिंजो दाऊद आहे की मुस्लिम आहे की बुख़ारी आहे सभिनी किताबनि में हर हिक में फितने जो किताबु हिकिड़ो आहे पोइ किताबु पढ़ण मतिलबु हुन में सभई आहे छा चयो त अॼु खां वठी क़यामत ताईं कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं पोइ हाणे उहे मतिलबु के रिकरिंग आहिनि जेके वरी वरी थींदियूं वरी वरी थींदियूं के जेके आहिनि से हेकर थींदियूं बसि पोइ ॿीहर कोन्ह थींदियूं या मतिलबु के शयूं अहिड़ियूं आहिनि जो बसि उहे बाक़ाइदी निशानियूं आहिनि हज़रत ईसा आल इस्लाम जो अचणु हज़रत महदी महदीर इस्लाम जो अचणु या पंहिंजो दुखान जो अचणु या स्मोक जो अचणु या सिज वॾी ॻाल्हि आहे सिज ओला खां उभरी ईंदो वञो पोइ हाणे छा छा थींदो ओलत ॻाल्हि पोइ लार ताईं इहे शाजूज माजूज इहे सभई वॾियूं निशानियूं आहिनि आख़िरतियूं वक़्तु अबिलवादु अलाह ताला फरमायो वाधो हक़ जो जेको असां कयो आहे सो पूरो थी वियो ग़रीब अची वियो फ़ाइदा इहे शाखी ज़ालिमिन भई चवंदो हुनख़ियूं टिड़ी वेंदियूं अखियूं फाटी वेंदियूं हैरत में हसत में बहबत में ॾिसंदा कयामत साम्हूं अची वई जनमु अची वियो हलियो पोइ हुन जूं अखियूं टंदियूं हींअर त हुनखे परवाह कोन्हे का ऐं पोइ हुन वक़्तु चवंदा त असां ग़फ़लत में हुआसीं ऐं बेशक असां ज़ालिम आहियूं इन कुम आता बि लाहे हसबो जहनम हिन कुम ऐं तई ऐं तव्हांजा जंहिंखे तई पूॼियो था इहो वर्ज़ु कयोसीं पंहिंजो वाक उहे जेके आहिनि से सभु जहनम जो ॿारण थींदा ऐं उनमें तव्हांखे ज़रूरु अचिणो पवंदो जेके विभा जेके उहे कनि था बुतनि जी बि आहे ॿियनि खुदाउनि जी पूॼा कनि था हुननि खे लौकान हा मां वरदू हा जेकॾहिं इहे ख़ुदा हुजनि हा इहे बुत आहिनि या इहे माण्हू जेके पाण खे ख़ुदा सॾाइनि था इहे न जंहिंखे असां चङनि माण्हुनि खे करे वरितो आहे ऐं उहे उन माना में उहे अलाह वटि त खुदा कोन्हनि अलाह वटि उहे पंहिंजो बाना आहिनि अलाह ताला जा आज़तीशारे सां अलाह ताला जो बानू आहे बंदो आहे सर्वंट आहे स्लेव आहे मुंहिंजो न बि आहे अलाह अला अल अल अल अल अल अल बरकत ॾिनी आहे कुल्लुनि फी आहे खालदून ऐं इहे जेके आहिनि बुत आहिनि उहे उनखे जिन खे पूजे थो ऐं जीअं ख़ुदा हुनखे पूॼनि था उहे हमेशह उते रहंदा फी आहे ज़फ़ीरनि ज़फ़ीर फी आहे अलाह यस्म तमामु वॾा आवाज़ इहे जेके रड़ियूं ऐं किंजण ऐं कुरकण जूं ॻाल्हियूं इहे उहे थींदियूं ऐं ॿुधी कोन सघिबो हिकु ॿिए खे इन लज़ीन उन जे बदिरां उनजे इन लज़ीन सबक़त लाऊं मिनल हुस्ना उलाहे कान हा मुबहादून ऐं जेके चङाई मुंहिंजी सबक़त जन कई आहे माना असांखां अॻु में जेके चङाई वारा थी विया लिया या असांजे ज़माने में जेके चङा आहिनि या जेके नबी आहिनि या रसूल आहिनि या फलाणा त इन सभिनी खे जेको अलाह ताला उन्हनि इन इन हसीस खां इन आवाज़ खां इन किंजण कुरकण ऐं रड़नि करण जे आवाज़ खां ऐं पंहिंजो जहन जे बाह खां परे रखंदो मुबादून उहे परे कया वेंदा परे कया वेंदा बईद बईद बईद बाद परे करणु पंहिंजो मुबादून उहे परे कया वेंदा लाइस हसीस आहे उहे ॿुधंदा कोन उहो आवाज़ उते जेको इहो थींदो वॉफी मश्त जेकी चाहींदा उहो उहो हुनखे मिलंदो जेके जेको हुनजी दिलि चाहींदी इश्तिहा कंदी राई हज़न होमल फज़ौल अकबर उहो फज़ौल अकबर जेको आहे क़यामत जो ॾींहुं आहे दोज़ख जी दहशत आहे ऐं पंहिंजो रड़ियूं आहिनि इहो फज़ौल अकबर आहे वॾी घबराहट वॾी घबराहट इहो जेको आहे सो हुननि खे हिज़न में न आणींदो उन्हनि खे गणती में न विझंदो उन्हनि खे हुनजो असरु हुन ते कोन्ह थींदो पूरा बादशाह ते वेठा हूंदा उहो त तलक़ा लखा होमल मलायक ऐं हुन सां मलाइक मिलंदा हुननि सां हुनखे ख़ुशिखबरियूं ॾींदा ऐं चवंदा पिया त राधा यव मुखमल लधी खुन थुम थू धून हीअ उहो ॾींहुं आहे जंहिंजो तव्हां सां वाइदो कयो वियो हाणे ॾिसो त आहे बराबरि वाइदो पूरो थियो आहे असां आसमान खे ईअं वेलींदासूं जीअं कागज़ खे वेलबो आहे अहिड़े नमूने सां ऐं पोइ फरमाईं त जीअं असां पहिरियों दफ़ो ख़ल्क खे ठाहियोसीं कयोसीं ओहिड़े नमूने सां नमूने सां वरी असीं नोई धू वरी मोटाईंदासीं यानी वरी ॿीहर रिज़शन बाज़ थींदी बास बादल मौत थींदो हिसाबु किताबु थींदो रेकनिंग थींदी उन ॻाल्हि ॾांहुं इहो इशारो आहे वाइदनि अलाई न आयो असांजो पको वाइदो आहे ऐं असीं करे रहंदासीं इना खुना फाइलीन ऐं असां ईअं करे सघनि ते ताक़त रखूं था ऐं पंहिंजो ईअं कंदासूं ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ऐं लिखी छॾियोसीं किताब मंझि ज़बूर में लोह महफ़ूज़ में क़ुर में तौरात मंझि बाद ज़िक्र तौरात खां पोइ त पंहिंजो हिन क़ुर में बि अनल अर्द यरसो आहे बाद साल हुन धरती जेका आहे सा वरसो आहे अर्स वरसो ॾिनी वेंदी पंहिंजे इबादीअ साल हुनखे साल बाननि खे अलाह ताला जा जेके साल बान मुतक़ी परहेज़गार जेके आहिनि ॿिए हंधि वरी जो फरमाईं त इहो अर्ज़ु कयोसीं त साम मज़ सतटीह नंबर साम जेको आहे हुन जी इहा ॻाल्हि आहे इन हा हीअ ॻाल्हि जेका आहे जी क़ुर जी या ज़बूर जी या तौरात जी हीअ जेके उन्हनि जे लाइ आहिनि जेके अलाह जा बाना आहिनि पंहिंजो उन्हनि जे लाइ तबलीग आहे उन्हनि जे लाइ उहे ॿुधंदा मतिलबु उन ते हलंदा या उन ते अमल कंदा या तवजो कंदा बाक़ी कोन्हे का ठीकु आहे मोकिलियो आहे ईकानक इकालाकी इकालॉजिकल कंडीशन्स जेके आहिनि आसमान ज़मीन में हीअं हूअं हुन जे लाइ बि अलाह ताला हिन क़ुर वॼी आहिनि नबी पाक सलाह सलाहु ऐं माण्हू जेके बि आहिनि पोइ भले काफ़र हुजनि मुस्लमान हुजनि जे लाइ हिन जे किताब में हिन जे पैगाम में हिन जे अचण जे रसूल पाक जे अचण खां पोइ जिननि में हैवाननि में फ़रिश्तनि में सभिनी जे रहमत आलमीन सभु जहान जेके आहिनि तन ते अलाह ताला रहमत फ़रमाई आहे मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आसलम जे करे रहमत आलमीन कुल इन मां यू हा ले तूं चओ हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आलिक वसलम नबी पाक सलाह खे अलाह ताला हुकुम थो करे चओ यू इनवा यू हा लही मूंखे वेही कयो वञे थो मतिलबु त आउं को पाण ठाहियां कोन थो न को ॻाल्हियूं न को को आउं ख़ुदा आहियां न को को मतिलबु खुदाई जी दावा थो करियां न को चङ मतिलबु त को मुंहिंजे वस में आहे का ॻाल्हि मूंखे अलाह ताला वेही मोकिले थो रिवलेशन थिए थी दर्बे इस्लाम पैगाम खणी अचे थो या मूंसां अलाह ताला डायरेक्ट ॻाल्हाए थो मतिलबु टे तरीक़ा आहिनि अलाह ताला कीअं थो वेही मोकिले या वुराए हिजाब ॻाल्हाए थो या वेही मोकिले थो अलाह हिकिड़ो आहे ऐं हिकिड़ो वाहिद आहे ऐं ॿियो को कोन्हे फालुम मुस्लिमून पोइ तव्हां हुन ॻाल्हि खे तस्लीम कंदव तव्हां हुन मञींदव तव्हां इस्लाम अख़्तियारु कंदव या न कंदो फ़ैन तवलह फ़क़ुल आज़म तुकुम अलाह पोइ जेकॾहिं फिरी वञणु हलिया त ही मोहम्मद मुसवा सलाहु आलिको वसलम तूं हुननि खे चओ त मूं तव्हांखे सॼी ॻाल्हि सही सिधी करे ॿुधाई आहे आज़न तो कुम सवा सवा माना सुठी सुहिणी पूरी पूरी जी पूरी ख़बर तव्हांखे ॿुधाए छॾी अथमि छो क़ुर शरीफ़ जेको हीउ आहे बसि हिन में सॼी ख़बर आहे त हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे त तव्हां अख़्तियार करियो या न करियो जीअं सूरत हुन में फर्माए सूरत काफ़ त जेकॾहिं ईमान आणनि था त जी मर्ज़ी आहे जेका न ईमान आणनि था मर्ज़ी आहे मर्ज़ी जा मालिक आहिनि आउं नथो ॼाणा त उहो वेझो आहे या उहो परे आहे जेको तव्हां सां वाइदो कयो आहे यानी जेको आख़िरत जो वाइदो आहे रिज़रक्शन बाद बास बासबादल मौत जो वाइदो क़यामत जो हिसाब किताब जो उहो वेझो आहे या परे आहे यानी कंहिंखे मौत जी ख़बर कोन्हे त आऊं मतिलबु त अॼु मर्दु सुभाणे मर्ज़ु पंज साल खां पोइ ॾहनि साल खां पोइ सौ साल खां पोइ इंसान खे की का ख़बर कोन्हे मौत जी त कॾहिं मरंदो उहो बि हिकिड़ो इहो क़यामत सुगरा आहे इंसान जो मौत साईं ग्रोहड़ी साहिबु जेका इहा ॻाल्हि पंहिंजो तफ़सील सां पंहिंजो हुन में कई आहे क़यामत सुगरा ऐं क़यामत कुबरा क़यामत कुबरा उहा आहे जंहिंमें सभई सभु उथंदा क़यामत सुगरा शुरू थी वई हली जॾहिं माण्हू मरे थो बसि मरणु हुन जहान में हलियो थो वञे पोइ हुते अलाह जे वस में अलाए छा थो थिए कहिड़ी ख़बर आहे साईं चयो पंहिंजो त ख़बर कान पई त ॾाज ॾिनोसि केतिरो ख़बर कान पई त छा ॾिनोसि कहिड़ी ॻाल्हि थी हुन सां ख़बर में माण्हू आहे चङो माण्हू उते आहे मठो माण्हू बि उते आहे चोर चकार बि उते आहे लोफर लंग बि उते आहे पूरियो पियो आहे अलाह ताला सतार जनूब आहे कंहिंखे का ख़बर कोन्हे त हिन सां छा पियो वहे वापरे हुन सां छा पियो वहे वापरे हू जन्नत जे हुननि जा पियो मज़ा माणे की हू जहान मुंहिंजा तकलीफ़ूं पिया बर्दाश्त करे कंहिंखे का ख़बर कोन्हे ॿार धरती वारे खे पर उनखे ख़बर हूंदी त छा पियो थिए हुन सां छा न पियो थिए वन अदरी क़रीबुनि अम बईदुनि माथू अदून जेको तव्हांखे वाइदो कयो वियो आहे उहो वेझो आहे या परे आहे मूंखे ख़बर नाहे न हूलमा तख़्तुन हू रब पाक अलाह अलाहानो ताला सभु ॼाणे थो जेको तव्हां वॾे वाक्य चओ था ज़हर जहरी नमूने सां चओ था इहे ज़हरी निमाज़ूं थींदियूं आहिनि पाण वटि मुंहिंजो ज़ोहर जी निमाज़ जहरी आहे पंहिंजो असल जी निमाज़ जहरी आहे माना सॉरी पंहिंजो जहरी ज़हरी माना वॾे आवाज़ु वारी माना राति जी ऐं इशा जी ऐं छा चइबो आहे सुबुह जी निमाज़ इहे ज़हरी आहिनि माना वॾे वाक्य हुन वॾे आवाज़ सां हुन में बि क़ुर शरीफ़ ऐं सिरी आहिनि इहे जेके आहिनि ज़ोहर ऐं असर जी निमाज़ जेके आहिनि सिरी आहिनि माना दिलि में माण्हू पढ़ंदो क़ुर शरीफ़ सिरी सिरी आहिनि मूंखां लफ़्ज़ ग़लति पूरो थी वियो आहे ख़बर नथी पए فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون जेको लिकायो था उहो बि ॼाणे थो जेको वॾे आवाज़ सां चओ था उहो बि ॼाणे थो वन अदरी अलू फितन थुल लखुम अया नथो ॼाणा त इहो जेको आहे तव्हां लाइ फितनो आहे लखुम व मथा उन लाइ तव्हांजी हयाती जेका आहे सा केतिरे क़दु तव्हांजो फितनो आहे मतिलबु ईमान आहे तव्हांजो इम्तिहान आहे पोइ जेको अलाह ताला तव्हांखे ईमान ॾिए तव्हां ईमान आणींदव मुस्लमान थींदो जेकॾहिं तव्हांखे अलाह ईमान न न ॾिए ऐं तव्हां ईमान अख़्तियार न करियो त पोइ जनम में वेंदव मतिलबु इहो तव्हांजे लाइ इम्तिहान आहे ऐं पर आउं नथो ॼाणा त मतिलबु त चवां त छा असरु थींदो हुन इम्तिहान में त पास थींदो की फेल थींदो छा थींदो मूंखे ख़बर न आहे प्रोविज़न आहे तव्हांजे ज़िंदगी जो मतिलबु त हयाती आहे अलाए केतिरी आहे सभु कंहिंजी या कंहिंजी उहा मूंखे का ख़बर कोन्हे तव्हांखे मतिलबु त अलाह पाक खे ख़बर आहे तव्हांजे मुतलिक़ रबी पाक सलाह रस्म फरमाए थो त इहे मुंहिंजा रब असांजे विच में फ़ैसिलो कर रब हुकुम आकुम आकुम माना हुकुम कर हुकुम कर माना फ़ैसिलो कर विच में पंहिंजो बिलहक़ हक़ सां फ़ैसिलो कर ज़रा अलाह ताला हक़ सां ई फ़ैसिलो कंदो न हक़ु फ़ैसिलो त कोन्ह कंदो पर मतिलबु त इहो हिकिड़ो इंफोसिस जे लाइ आहे त ॿुधाइण जे लाइ माण्हुनि खे भई अलाह ताला हक़ सां फ़ैसिलो कंदो ऐं हुन ॿधाए थो हुनखे चवां थो त हाणे तूं फ़ैसिलो कर असांजे विच में मूं सॼी ॻाल्हि सही सिधी हिननि खे करे ॿुधाई आहे हीअ जेके आहिनि से अञा मञण जे लाइ तयारु न आहिनि हाणे तूं फ़ैसिलो कर इहो लफ़्ज़ु ॾुखियो आहे जॾहिं चइजो कंहिं क़ौम जे मुतलिक़ अलाह जो नबी ईअं चवे त हीअ माना त हुन ते को अदाब थियणो का ॻाल्हि थियणी आहे मतिलबु पोइ हिन खां पोइ वेझो ई हज़ूर पाक सलाह हीअ सूरत जेका आहे मकी आहे हिन खां पोइ रसूल पाक सलाह हिजत कई ईअं पंहिंजो मतिलबु फौरन त न पर कंहिं वक़्तु मतिलबु त हिन खां पोइ हिननि आयल सूरतुनि खां पोइ हल रसूल सलाह हिजत कई पोइ हिजत खां पोइ हिननि खे ॾुखिया वक़्तु आयो इहे चङियूं शुरू थी वियूं जेके ॾहनि सालनि जे विच में हिननि वटि छा थियो छा न थियो पंहिंजो ॾुकार थियो हीअ थियो उहो थियो वॾियूं ॻाल्हियूं थियूं जंगियूं थियूं जन के वॾा वॾा माण्हू मारिजी विया बराबरि ॾहनि सालनि जे विच में अलाह ताला जेको आहे सो हिन दीन खे ज़रूर आहे दीन या कुल ई हिन दीन खे पखेड़ियो ऐं सॼे अरब अॼु दीन सभु माण्हू दीननि ते अची विया हलिया मको फतेह थियो ॿिया ख़ैबर फ़तिह थिया फलाणा सभु इलाइक़ा फतेह थो वञा आहिनि वेंदा आहिनि सभई पंहिंजो तइफ़ वाइफ़ सभु ख़त सरेंडर थिया अलाह ताला जे दीन ते आया पोइ जेको असलम दीन पकड़ियो अकर जे ज़माने में हज़रत उमिरि जे ज़माने में पंहिंजे ईरान में पंहिंजो खुरासान में पंहिंजो अफ़गानिस्तान ताईं मकरान ताईं पंहिंजे हिन पासे इराक पंहिंजो सीरिया पंहिंजो मिस्र पंहिंजो किनान इहे सभई मुस्लमान थी विया जे ज़माने में इहे सभई ऐं उहो मथे मगरब जो जेको इलाइक़ो आहे उहो सभई अल्ला ॿ ॿियानवे सन में कहिड़ो सत सौ ॿियानवे हिजरी सत सौ ॿारहं सत सौ यारहं हिजरी में हेॾां सिंध में इस्लाम अची वियो हलियो हेॾां स्पेन में इस्लाम पहुची वियो हलियो अलाह मखफ़र इहे सभई ॻाल्हियूं थी वियूं पाक हिन दीन खे जेको आहे सो ग़ालिब कयो सेंस में बि ऐं क़यामत ताईं हीउ जेको आहे दीन ॿियनि दीननि ते छा अलाह इहो वाइदो कयो आहे पर मुस्तान ऐं रब जेको आहे रहमान आहे रहम करण वारो आहे पंहिंजे ॿारनि ते हिन दुनिया में आख़िरत में ॿिन्ही ते हिफ़ाज़त करण वारनि ते ऐं मुस्तान मदद कर मदद करण जो लाइक़ु उहो ई आहे मदद उहो ई आहे जेको मदद करे थो ऐं इहो मुस्तान जेको उतां ई निकिरे थो लफ़्ज़ु जेको इहा ख नाबुद इहा ख नस्ताइन इस्तान हुन में छा मुस्तान माना उहो ई आहे जेको अलाह ताला जेको मदद कंदो ऐं अला मोहतून उन जेके ॻाल्हि जेके नबी पाक जे ख़िलाफ़ु चवनि था या जेके हिन दीन जे ख़िलाफ़ु चवनि था त तस तौसीफ़ कनि था उन जेकी चवनि था वसफ़ कनि था उन क़ुर जे मुतलिक़ नबी जे मुतलिक़ दीन जे मुतलिक़ उन सभिनी जो अलाह ताला ई मददगार मतिलबु त उन जे ख़िलाफ़ु जेको असां कुझु कंदा करे सघूं अलाह ताला मदद कर मददगारु आहे उहो मदद कंदो हाणे हिते सूरत ई ख़तम थी थिए इनशा ऐं पंहिंजो पढ़ियोसीं हिन खां अॻु में सूरत पढ़ीसूं सवाद हिन खां अॻु में सूरत सोफात ऐं पोइ नबीअनि जो ज़िक्रु आ आहियो पोइ हिन करे वरी सूरत अंबिया अल इस्लाम पर वियो सुभाणे अलमदिल्ला ऐं सूरत अंबिया हिते मुकमिल थी ऐं हिन खां पोइ वरी इनशा ॿी सूरत का कंदासूं ऐं पोइ मुंहिंजो ख़्यालु पियो वियो तवजो पियो वियो त नवल सूरत जंहिंमहिल दाबत जो अर्ध दाबत जो ज़िक्रु आहे उहा